علیکم السلام و رحمت الله و برکت و بارک الله فیکم سلامت و سربلند باشید برادرم بله برادرم نسبت به سوالتون که دخترچه مایده را پدرش میتواند که تازه بکند و پاک بکند برای که آبازیش بدراند میتواند یا نمیتواند جواب سوال شما این هست که بله برادرم میتواند درست است زیرا اینکه کودک تا سنی تمیزش را яъне ки то ҳафтсолагиашро авратш ягон ҳукм надорад ва ҷоиз аст ба аврати кӯдака нигоҳ кардан яъне ки барои падараш модараш ҷоиз дуруст аст ва хосатан вақте ки эҳтиёҷ дошта бошем вақте ки ниёз дошта бошем албатта нигоҳ карданаш дуруст аст ё шустанаш дуруст аст овозидрондани кӯдак аз ҷониби падараш дуруст аст косонӣ яке аз фақиҳои ҳанафӣ ҳаст мегӯяд ки валав мота сабию ллади ла юштаҳа ла баъса ан туғассилаҳу нисау вақте ягон писарбачае ки майда бошад яъне ки бигӯем як синни калонтар нас масалан чор сола панҷ сола шаш сола ҳафт сола бошад ла баъс ан туғассилаҳу нисо боке надорад ки ҳамин писарбачара زنها غسلش بدرونن با کی نداره میگد و کذلک الصبیه التي لا تشتها اذا ما طلب ان يغسلها الرجال و همچنین اگر که دخترچه اگر که میدهک باشد همچنین جایز است که مردها غسلش بدرونن جایز درست است لان حکم العورت غیر ثابت في حق الصغير والصغيره زیرا اینکه عورت حکم عورت برای دخترچه میده و برای پسربچه میده ثابت نیست собит намебошад ва ин э, аслан дар бораи маит ҳаст мурда ҳаст лекин ҳамчун аз ин э, далил мегиранд ки яъне ки ҷоиз аст зиндарам шуштанаш ҷоиз асту дуруст аст ин сухане ки гуфтем аз китоби бадоиу саноӣ фи тартиби шароӣ аз косонӣ ҳаст фиқи ҳанафӣ ҳаст мардовӣ яке аз фуқаҳои ҳанбалӣ мегӯяд ки ла яҳруму назару ила аврати тифли ва тифлати қабла сабъи ҳаром нест мега нигоҳ кардан ба аврати Э, кӯдаки майда чи писар бошад чи духтар бошад пеш аз ҳафтсола буданаш пеш аз ҳафтсола буданаш ҷоиз аст мега вала ламсуҳа ва ҳамчунин ҳаром нест мега ламсуш қапиданаш нас алайҳи имому аҳмад ҳамчунин қавли имом аҳмад ҳам ҳамин аст ки ин қавл қавли мазҳаби ҳанбалӣ аст дар китоби инсофаш зикр мекунад ва шайхулислам ибн таймия дар шарҳи умда мегӯяд ки аврату ассағири яъне ки ҳар касе ки ҳар кӯдаке ки майда ҳаст мега ло ҳукма лаҳо авратш мега ягон ҳукм надорад яъне ки ҳаром нест нигоҳ карданаш ки барои падараш барои касе ки эҳтиёҷ дошта бошад интавр не ки яъне ки дар қадира сараш битиму мардум тамошош кунад инро дар назар надорад ҳолатҳои заруриде ки масалан падараш ки акаш барои шустанаш барои تماشاش کنه این را در نظر ندارد حالت ضروری ده که مثلا پدرش و که اکش برای شستنش برای پاک کردنش مثلا احتیاج پیدا کی کرد میگه در همین صورت میگه لا حکم الله یگون حکم نیست برای او ولذلك یجوز مسها برای همین میگه شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه که جایز است قپیدنش در حالت ضرورت برای شستن و برای تازه کردنش همچنین جایز است میتواند که تازه کرده شود اما در جای دیگر یا که در فتوای لجنه دائمه سعودی میگه که و اما صغیره التي لا تشتهى аммо кӯдаке ки майдаҳак бошад яъне ки ҳар касе ки бибинаша иштиҳо пайдо накунад э, миман дуна сабъ синин яъне ки аз ҳафт сол поёнтар бошад фала ҳараҷа фи назар илайҳа ва мусофаҳатиҳа ва боке надорад ба нигоҳ кардан ба он духтар ва салом карданаш мегӯяд ҳеҷ кор намекунӣ духтар майда қати саломам бикунӣ ҷоизу дуруст аст ва барои касе ки э, тарбияашро ба оҳда гирифтагӣ аст метавонад ки тозаш кунад ё ки бигем покаш бикунад ҷоиз дуруст аст ва шайх усаймин раҳималлоҳ мегӯяд ки модуна сабъ синин инда алфуқаҳо лайса лиаврати ҳукмун яъне кӯдаке ки аз ҳафт сола поён бошад агар назди фақиҳода мега авраташда ягон ҳукм нестай бал авратун мисли ядиҳи шайх усаймин мегӯяд ки балки аврати зан мега аврати кӯдаки маида мега ҳафтсола поён мега ва мисли дасташ аст ولهذا يجوز النظر اليها ولا يحرم مسها و برای همین میگه نگاه کردن جایز است و قپیدنش هم جایز است یعنی که برای کسی که تازش میکند و کسی که تربیهش میکند برای همونها جایز درست است و بعضی از علما میگویند که فقط برای مرد یعنی که پیش قفای دختر را دختر میده هم باشه قپیدنش جایز نیست است ва дигар ҷо шақафидан ҷоиза дуруст аст чиро ки мазҳаби шофиӣ дар ҳамин қавл астай лекин барои касе ки дар тарбияш духтара гирифтагӣ аст кӯдаки майд дорад ҷоиз аст яъне ки он каси дигар набошад дар ҳолатҳои зарурат ёки дар ҳолатҳое ки ҳеч кас нест ки он духтара ғусл бидуронад обозӣ бидуронад падараш обозиш бидуронад ҷоизу дуруст аст ва боке надорад дар ин суратҳо ва ин ҳаст хулоса қавли олимо дар бораи Э, аврати кӯдаке ки хурд асту майда аст барои бачаву духтар баракалла фикум ва ҷазакумуллоҳ хайран ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракату